وطعات في السماء فهجور الأوحال وطعات في السماء في الخير وارقاه فقاه إنها العلياء تبغي مسلما أنت عموان من أمجاد الولا فهجور الأوحال وطعات في السماء فهجور الأوحال وطعات في السماء Ima oni koji se utopili u strast slušanjem, pa slušaju nikako da se odvoje od toga. Slušaju haram, slušaju muziku, slušaju razvrat koji vodi u propast. Ima oni koji se utopili i izgubili u toj strasti gledanjem. Pa ne može se odvoji od porno literature, od porno časopisa. To ga zarobilo, vallahi zarobilo, čak oženjeni ljudi. Oženjeni ljudi ili udate, udate žene. Kad ga s te strane strast zarobi, teško se toga oslobađa teško se toga oslobađa i to bude prepreka da ne krene putem iltizama, da ne krene putem Kur'ana i sunneta. Sljedeća prepreka jeste pretjerano vezivanje osjećanjima, srcem i dušom za loše društvo. Šta to znači? Nekada ćeš vidjeti da mladići i djevojka, da mladići i djevojka razmišljaju o ispravnoj stazi, razmišljaju ispravno o islamu, I kad im se ponudi, vide da je to hak, zabrinu se zbog svoga stanja. A šta isprečava da naprave taj prvi korak? Da naprave prvi korak i da kroče tom stazom? Loše društvo. Vezivanje srčano za loše društvo. I kad se sjeti tog svog društva, vraća se njemu. Šeitan ga napada s te strane i kaže, nezamislivo je da živim bez obitelja. Ne zamislio da živim bez, bez ovakvog svog društva i moj život bi bio upropašten ako bi se odvojio od njih. Međutim, život bez tog društva za njega je uspjeh. Ali šeitan mu ne da, ne da da se odvoji od njih i to nije istina, nego to je tlapnja da on ne može bez njih da živi. A u stvarnosti su oni za njega patnja i veliki musibet i veliko iskušenje. Zato Allah Đalešanu naređuje da čovjek ostavi loše društvo da muslimani i muslimanka moraju ostaviti loše društvo ako hoće da budu multezin. Ako hoće da budu istinski mu'mini koji se drže Kur'ana i sunneta. Kaže uzvišeni vola eman man agfalna kalbahu an zikrina wa taba hawahu wa kana amru furuta. I ne pokoravaj se onome čije smo srce ostavili nehajnim prema nama i koji strast slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti. Pogledajte kako Allah se upozorava u suri Kehk. Dakle, Ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim učinili prema nama i ne pokoravaj se njemu. Ne druži se s njim i onoga koji svoji strast dijeli. To je sredbenik strasti. Njega su strasti zarobile i on hoće da ti, da, da ti budeš s njim. I šeitan hoće da ima što više družine. Da ima što više družine koje će sutra, koje će sutra na sudnjem danu u džehennemu on držati hutbu i kazati im da je prevario, da je zaveo, da je obmanuo. Nekada će loš prijatelj Nekada će loš prijatelj ili prijateljica, kada sazna da je njegov drug ili njegova drugarica prihvatili islam iskreno, pokušati da ga odvrate. Govoreći mu o ljudima s kojima se druži, o tom džematu, o muslimanima koji vole Allaha, koji slijede Kur'an i sunnet, raznorazne stvari i laži. Laži da su to, da su to munatici, da, da su njih uhvatile, uhvatile bez svese, da nisu realni, da, da su sve oharamili i tako dalje i tako dalje. I ne samo to, već takvi pokvarenjaci, a mi smo toga svjedoci, već takvi pokvarenjaci šta radi? Ako nikako ne mogu uspjeti, ako ne mogu odvratiti svoju prijateljicu bivšu koja se uhvatila čvrsto za islam i hoće da ide samo tim putem jer je našla smiraj svojoj duši u tome ili svog prijatelja, onda poduzimaju sljedeći korak. A to je šta? Sramoćenje te osobe prijašnjim grijesima priješnjim grijesima. Jer znaju s njim se družili, znaju sve njegove grijehe koje je počinio. Ili njeni. Ili imaju kasetu, video, ili audio, koja svjedoči taj razvrat, tu pokvarenost i tako dalje. I onda je pokazuju u društvu. Ne bili je osramotili na taj način i ponizili da se razočara i da se vrati ponovo u staro društvo, smatrajući da je nemoguće da se popravi, da je toliko grijeha počinila i gotovo da je za nju u stvari pravo društvo to staro društvo. Zato oni koji su iskušani lošim društvom, sačuvao nas Allah od toga, neka se sjeti riječi uzvišenog Allaha Đelešan gdje kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين toga dana će prijatelji, oni koji su na Dunjalu bili jedni drugima prijatelji, postati neprijatelji osim bogobojazni. Samo će na sudnjem danu istinski vjernici ponovo biti drugima prijatelji. Oni koji su bili prijatelji na dunjalku samo radi Allaha, radi Allahovog zadovoljstva, niti te čega drugog, nisu se voljeli niti prijateljovali zbog nekog dunjalučnog interesa, nego samo radi Allahu zadovoljstva i vallahi će to naći na sudnjem danu. A oni koji su iz nekih drugih šičara interesa tražili sebi društvo i prijatelje na dunjalku, jedni drugima neprijatelji. I neka se sjeti riječi uzvišnog Allaha Đalešanovu koji navodi primjer čovjeka koji će se teško kajati na sudnjem danu zbog tog lošeg društva. Pa kaže uzvišeni ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا kaže tada će onaj koji je sam sebi nasilje učinio dakle zulumčar gristi svoje prste i reče da sam Bog do poslanikov put uzeo. Da sam Bog do poslanika slijedio, ja vajleta lejteni lam attahid fulanan halila, teško meni da Bog do toga i toga nisam za prijatelja uzeo. Kad čovjek vidi na sudnjem danu sve, kad vidi džennet i džehennem i kad mu se pokažu njegova djela i kad ništa ne bude skriveno i kad bude polago ispit pred gospodarom svjetova, subhanallah, tada će vidjeti ako nije bio na istini da je on kako je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem u tom hadisu najveći bankrot najveći bankrot kada je pitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem znate li ko je najveći, ko je najveći bankrot pa su ko na, onaj koji je propao koji je izgubio kažu ja rasulullah onaj koji je koji nema ni dinara ni robe koji nema ni novca ni robe pita poslanik sallallahu alaihi wasallam ashaade o čemu onome što je blisko Pogledajte načina dave poslanika sve sve. Pitaj, znate li ko je najveći bankrot? Pa kažu, onaj ko nema ni metka, i zaista je tako na Dunjaluku, jer je vjerovatno neko od njih nekad bankrotiru. Izgubio je i novac, izgubio je trgovačku robu, propalo mu sve to. I on zna kako se čovjek tada osjeća. Pa kažu, taj je, ne, neka je nego najveći bankrot onaj koji dođe na sudnji dan, namazom, s postom, sa zekatom, s dobrim djelima, pa onda bude od onih koji je onome učinio zulum, onoga ubio, onoga uvrijedio, onoga ogibetio i tako dalje, i onda se oduzme od njegovih dobrih dijela i dadne njima, i posle toga, ako ne bude ispunjen, ispunjena pravda i zadovoljena, onda se od njihovih loših dijela na to i na njega i bit će strovaljen u džahennem. Dakle, to je najveći bankrom. I zato čovjek treba da se sjeti sudnjega dana i da se sjeti ovoga kuranskog ajeta kada će taj koji je uzdo lošeg druga za, svog dru, za svoje društvo patiti zbog toga i da će proklenjati takvoga i da će se gorko kajati zbog toga. Ali biće, biće bit će kasno. Sljedeća stvar i sljedeća prepreka na putu ili zama jeste, braćo i sestre, pritisak sredine. Nema čovjeka, nema insana da na njega okolina ne utiče. U bilo kojem pogledu, I ova zapreka je opštenija od ove prve. Što se tiče ove zapreke, ona može doći od strane roditelja prema djetetu, od strane djeteta prema roditelju, od strane muža prema ženi, ženi prema mužu i tako dalje. I mi smo svjedoci toga. Žalosno je danas da kad vidiš mladića i djevojku koji hoće da kroče tom stazom, koji su krenuli putem ili ti zama i putem islama, najviše problema imaju s kim? U većini slučajeva sa svojim roditeljima, subhanom. Sa svojim roditeljima, sa babom i sa majkom i babo i majka koji svjedoče da su muslimani, ne govorimo o ateistima, nego onima koji svjedoče da su muslimani, ne mogu da shvate, ne mogu da shvate istinu. I do juče, dok je sin bio drogeraš, dok je majka besane noći provodila, čekajući kad će se vratiti, ranjen, razbijen, ponižen ili čerka obešćašena i tako dalje, to je bilo lakše. To je bilo izgleda lakše nego sada i svatljivije i razumljivije nego kad je čerka postala istinska muminka, kad ne želi više tako društvo, kad se sin vratio islamu, kad više ne pije, kad više ne koska, kad je napustio to loše društvo i onda pokušala svim mogućim sredstvima da ga ponovo odvrati od tog puta. Zaista jako puno takvih slučajeva ima. Dakle, ne može da shvati to, pokušava da ga odvrati od toga i često puta nažalost, uspijevaju roditelji u tome. Često puta uspijevaju i odvrate svoje dijete od toga, ili čerka skine hijab i ponovo pođe s vašim društvom, ili muškarac čak napusti, napusti namaz, napusti to društvo i ne želi više s njima da se druži zbog tog uticaja od strane roditelja. Dakle, to bude prepreka, ali nema ne smije to da bude prepreka. Zato govorimo ovim stvarima da bi razumjeli da bi imali na umu te prepreke koje nas čekaju na putu ili zama, ali to su male prepreke, male prepreke i šejtan nas time plaši. Moramo ih prebroditi u ime Allaha sam da gosti osjetili istinsku radost i istinsko zadovoljstvo u životu. Sljedeća prepreka na putu ili zama, braćo, jesu loši običaji. Loši običaj. Ima ljudi kao što smo mi danas ovdje na ovom prostoru, u ovoj državi, ograđeni i omeđeni lošim običajima razno raznim lošim običajima. Kakvi su to loši običaji? Slušanje muzike, ašikovanje, pušenje, alkohol i tako dalje. I čovjek često puta, iako zna istinu, ne može toga da se oslobodi. Ne može toga, ne može toga da se oslobodi i kaže kako ću ja biti istinski mu'min kad pušim duhan. Kako ću kad ašikujem. Kako ću kad slušam muziku. Kako ću kad radim ovo ili ono. I vidim ljude koji to ne radi. Oni su mi uzor, ja vidim da su oni za mene nedostižni. Jer se ne mogu osloboditi ove određene stvari, određene slabosti koje je primjeni. Takvima kažemo da se sjete ashaba Rasula sallallahu alaihi ve sellem koji su prije Islama imali jako puno loših običaja. Koji su pili alkohol ko što mi vodu pijemo. Međutim, kada je Allah Đelešanu mu zabranio alkohol, kada je došao islam, kada je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa zabranom alkohola, onda su ti isti ashabi koji su dojuče mislili da ne mogu zamisliti svoj život bez alkohola, prosuli alkohol i rijeke, rijeke alkohola su potekle Medinu. I ja ću spriješiti slučaj jednog brata koji, je, koji se borio s jednom tom slabošću kao što je duhan 18 godina. 18 godina, kaže, borio sam se protiv toga klanjao sam, sve sam ibadet izvršavao, nisam pio alkohol, pokušao da slobodim duhana, pa ne ide, pa ne ide, zbog čega? E, samo zbog toga, vallahi, što nisam bio odlučen. I vidio sam da me šeitan hvata samo na, na, na tu stvar. Ne mogu čvrsto da odlučim. Čim pokušam da čvrsto odlučim, šeitan me plaši, nećeš moć, nećeš moć, i vratim se. Dok nisam jednog dana, dakle 18 godina, samo jedan dan, posle namaza čvrsto se zakleo Allahu da više nikada neće zapaliti cigaretu. I vallahi, kak nikada nisam zapalio. Nikada nisam zapalio. Dakle, to je čvrsta odluka od strane čovjeka, strane vjernika, mu'mina i ove prepreke ne smiju postojati kod nas i ne smiju nas one zastrašiti da ne krenemo putem iltizama. Sljedeća stvar i sljedeća prepreka jeste loš uzor. Loš uzor. Vidjet ćete nekada ljude, mladiće i djevojke koji su multezimi po svojoj vanjštini, po svojoj formi, imaju brade, imaju hijabe ili nikabe i tako dalje. Međutim, kod njih ćemo naći jako mnogo loših stvari. Ne ispunjavaju emane, ne vraćaju dug na vrijeme, e, imaju kod sebe gibeta, imaju nemimeta, imaju ostali loših osobina I onda, kad i oni koji nisu na intizamu, koji nisu na tom putu, vide kako se ponašaju, to im bude prepreka da oni sami ne krenu tim putem. Pa kaže, evo vidite, to su ti, evo i klanjaju, poste, daju zekat, i bade ne psuju, ne piju, ne... međutim, imaju većih grijeha od onih koje mi činimo kao što su pušenje, kao što su nepokrivanje i tako dalje. Veće grijehe čini od nas. I to bude ljudima često puta prepreka i braćo i sestre na ovo, na ovo dobro trebamo obratiti pažnju jer smo pred Allahom odgovorni. Odgovorni zbog toga ljudima kojima ovo bude prepreka kažemo im ko vam je rekao da su ovo mutezini? Ko vam je rekao da su ovi ljudi ili ove žene koji se tako ponašaju mutezini? Makar imao bradu do pasa. Makar se od njenog tijela ne vidilo ništa. Ako takav čovjek nije od emaneta. Ako takav musliman i muslimanka varaju, lažu, gibete i ostale stvari rade, to vallahi nisu svojstva muhtezima. To nisu svojstva onih koji istinski slijede Kur'an i Sunni. To je jedna stvar. Druga stvar, ako neko od takvih, ako neko od nas radi takve stvari, i ako pri sebi ima takvih grijeha, to je samo njegov grijeh. Nemoj okrivljivati džemat, Nemoj okrivljivati iltizam i Kur'an i sunne zbog toga. Islam je čisto toga. Islam je čisto toga. Ako takav čovjek čini grijehe, dakle, on će nositi te grijehe. I nerazumno je osuđivati komplet džemat zbog onih koji slijede Kur'an i sunnet, zbog grešaka pojedinaca. Kao što bi bilo nerazumno, kada bi čovjek iz nekog plemena ukrao i sreo karavanu, pa je porobio i pokrao, osuditi čitavo pleme za drumsko razbojništvo. Dakle, on je sam taj koji nosi taj grijeh. I on će za to odgovarati. Treća stvar. Allah Đelešanuhu je nama naredio da se pokoravamo Allahu i poslaniku njegovom, sallallahu alaihi da slijedimo Kur'an i sunnet i da budemo drugima uzori i da na taj način tražimo Allahu zadovoljstvo. Ni nam naredio grešenje. Naredio nam je sve ono što je lijepo, a zabranio sve što je ružno. I mi moramo biti primjeri. I onaj ko se pravda pravda greškama drugih ljudi da ne krene tim putem, kod Allaha neće imati nikakvo opravdanje. Kod Allaha neće imati nikakvo opravdanje jer kod Allaha, pred Allahom Đalešanu je pojedinačna odgovornost. Sljedeća stvar i sljedeća prepreka jeste strah od ismijavanja drugih. To je danas prisutno i braće i sestre, kad je u pitanju ismijavanje od strane drugih ljudi. A mi danas vidimo da je to tako. Kad vide ljudi ženu pod nikavom, smiju se kad vide mladića s bradom, mlad insan, a nosi bradu, a obara pogled, a skrušeno se ponaša, ponizanje, smiju mu se, smiju mu se. Zbog čega? Zbog toga što su se nevjernici, džahili, mušici, kjafiri, uvijek smijali muslimanima. Što je to Allahov zakon i što je, što je to jedan vid iskušenja. A kada bismo samo razumski zaključivali, dakle nećemo govoriti, nećemo ono što govoriti o kuranskim dokazima, o našem ponašanju, ne piju, ne psuju, nikog ne vrijeđaju, lijepo se ponašaju, normalno se ponašaju na kraju krajeva, normalno, ali im se ovi smiju. To je sunnetullah. Kaže Allah jalla šanuhu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون zaista se muđrimi zaista se muđrimi i pokvarenjaci dakle nevjernici, griješnici smiju vjernici smiju se vjernicima. Va iza marru bihim je tagame zun. I kada pored njih prolaze, oni namiguju jedni drugim. Namiguju pokazujući, pokazujući na ove. Va iza nkalabu ila ahlihim nkalabu fatihin. I kada se vraćaju svojim kućama, svojim jazbinama, onda šale zbijaju s ovima. Šale zbijaju s njima i izigravaju se. Mi vidimo da, danas, da su danas na tapetu samo takvi. Oni koji nazivaju vehabijama, koji nazivaju nekakvim ljudima koji su došli s novom vjerom, koji su kao da su pali s Marsa, ne mogu nikako da se uklopi ovo društvo, a nikako neće da razmisle da su stvari to najnormalnija stvorenja danas, danas na zemlji. I da su uvijek bili takvi. U svakoj generaciji ti ljudi su bili najnormalniji i najzdraviji, najzdraviji element. Ali se ovi izigravaju s njima i ismijavaju. I što se tiče ovog ismijavanja, što se tiče tog izigravanja, i izrugivanja i namigivanja, znajte da je tako prošao svaki poslanik i svi njihovi, i svi njihovi sredbenici. I ne možemo mi drugačije proći. To je jedna stvar. Druga stvar, zašto braćo i sestre, zašto da ne odgovorimo na to ismijavanje? Ne istim načinom, ne istim načinom kao što to oni radi. Laž je lahko poniziti, lahko i smijati. I to nam je dužnost na kraju krajeva. Zabudu je lahko i smijat i na nju lahko odgovoriti. Zašto to ne učinimo? Zašto pored takvih stvari oborene glavi prolazimo? I postiđeni prolazimo zbog takvih uvreda. Zašto ne priđemo takvim ljudima, pa i na najljepši način objasnimo zbog čega smo mi ovakvi i zbog čega smo mi različiti od drugih i što znači ta, što znači ta različitost. Dakle, umjesto da mi njima govorimo, oni nas stalno napadaju i vrijeđaju, ostade im, ostade im stvar nejasna. S jedne strane, a s druge strane, mi stalo u poniženju. Mi stalo u poniženju, što sebi nećemo dozvoliti. I druga stvar, sjetimo se kome je na kraju pobjeda ko će se na kraju smijati? Zato kaže Allah Đelešanu, ali će se na kraju vjernic, vjernici nevjernicima smijati. Nuh alaih selam kad je pravio lađu, Allah Đelešanu objavljuje da više niko neće vjerovati iz njegovog naroda. Niko, je koji je povjerovao, povjerovao. Koliko je povjerovalo? 12 ljudi. 12 ljudi nakon 950 godina pozivanja. Povjerovalo Nuh alaih selam. I kad je gradi lađu, gradi lađu, on će biti potopljeni. I radio je lađu po Allahovom emru, a ovi su muši stano dolazili i smijali. Vidi ga i on kaže da je poslanik. I ovo je sad tek dokaz da smo u stvari mi u pravu za ono što mu govorimo. Nigdje vode, a on gradi lađu. I razno razne druge, druge smicalice i načine smijavanja i drugivanja. Međutim, Nuh a.s. je bio strpljiv. Gradio je lađu i na kraju kad je došao potok, onaj ko se smijao nevjernicima, to je bio Nuh a.s. sa njegovim sedbenicima, ovi su bili poniženi do njaluku, a tek ih čeka pravo poniženje, poniženje na ahiretu. I zadnje što bi ja pomenuo kao prepreku na putu ili ti jesu braćo i sestre pogrešne fetve. Pogrešne fetve koje dozvoljavaju muziku, dozvoljavaju ašikovanje, dozvoljavaju duhan, dozvoljavaju miješanje muškaraca i žena i raznorazne druge stvari. Wallahi, oko ovih stvari se trebamo bojati Allaha Đalešanu. Jer kako to neće biti smjetnije prepreka na putu ili zama, kad čovjek pročita samo potpisan doktor nauka i to islamski nauka koji dozvoljava ove stvari. Za mene to mora biti prepreka na, na putu ili zama, kad ja, ako je on tako, ako je on to dozvolio, znači onda to više nije, to više nije ništa, to ne znači ništa. Znači to je dozvoljena stvar, ja što raditi. I kako će takav običan čovjek saznati istinu ako se bude družio s takvima i ako bude od takvih, od takvih uzimao. Dakle, te pogrešne fetve su zavele noge. A zbog čega? Upravo zbog onoga što malo prije govorili. Zbog sljedenja strasti. Zbog sljedenja strasti, a duša voli, duša voli lakoću. Duša voli olakšicu. Strast hoće da se ispuni na bilo koji način. Na bilo koji način. I sad ne bi govorili o, o tim stvarima, nego samo da upozorimo, upozorimo na njih. Da kad najidemo na tu stvar, da kad najidemo na tu stvar, da se ponašamo onako kako je Ulema rekla. Kada dođete do nekog problema, do nekog pitanja, kažu, gledajte gdje vam je strah. Imate dva mišljenja. Ne znate za koje bi se opredijeli, ne znate koje je bolje, koji je ispravnije za vašu vjeru, za vašu njalku i ahiret, gledajte gdje vam je strah. Koji vam je mišljenje vaša strah? Ako nađete svoju strast jednih mišljenja, ostavite ga. Sigurno je to neispravno. Sigurno je neispravno, jer strast voli te, te olakšice, makar to su olakšice koje strast nameći, a ne koje su realne, po šarijetu dozvoljene olakšice. Dakle, ove stvari dobro moramo sebi protabiriti i ne trebamo oko toga puno raspravljati. Wallah je istina jasna. Istina je jasna ko dan i prošli put smo govorili o tim stvarima kako kršćani židovi slijede svoju pokvarenu akidu u stopu, a muslimani muslimanima dodije brzo. Pa kad im dodije, e onda hajmo raspravljati. Je li ovo vađi, je li ovo sunnet, je li ovo ovako, ili ono onako. I mustehabe, i mustehabe ako možeš izvršavaj što više. Što više. I kloni se Allahovi zabrana u potpunosti, jer ćeš se kajati na sudnjem danu što nisi izvršavao sve to, a da ne govorimo o vađivima, o farzovima, o pripređenim sunnetima i tako dalje. I Zato molimo Allaha Đalešanuhu da otkloni od nas sve prepreke koje vode ka putu ili tizama, da nas učvrsti na putu Kur'ana i sunneta, da ujedini naša srca na njegovoj istini, da ubrza pobjedu Islama, da nam oprosti grijehe vede džennet. Amin. Jezakumullah, sallallahu alaihi wa sallam. يجيء معا تحت جنح الليل ليلا معتما أو يثير النقع في وجه العدا في وجه العدا إن للجنات سحرا محكما فاتقي في العدل